Kafirun suresi Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla De ki ey nankör kafirler kulluk etmem sizin kulluk ettiğinize Siz de ibadet etmezsiniz benim ibadet ettiğime Kul değilim sizin taptığınıza ve ibadet edenler değilsiniz benim ibadet ettiğime Sizin dininiz size benim dinim bana.''